Beda txegusietako lelua abiatzen da. Uda olehen nula galdu kiluak. Edo sabelian, edo azpietan, edo ez dakit nun borobiltziak ikusten ahaldia. Hamarnak adia libriak zointan segretiek emanik dien nula galtzen ahaldien kilo famati hoik. Ushu debalde betan holkiak, kasu sumaitetan lantxuz izaten ahalda e. Hala nula jakutsik dien irudietan, emastiak jakutsik dia beti mehe beno meheago hala nula moda desfileetan. Deputatu sozialiste batek lege bat egin nahi du anorexiaen juiteko. Hogeita hamar mila eta berogei mila arte dia hunkiik anorexiaz. Ehuneko lautan hoita hamara neska gaztiak, hamabi eta hamazortze urte artian. Meh izaitia, presione soziali zigaria delakoz, bi emendakin proposatzen dutu deputatiak lege biltzarai maniki agentzian erresponsabilitateae aitzinean ezaik da. Eta legestatziaekin, lehenik mediko baten agiria beharrezkoa izanen da eta arauak errespetak beharko dutie. Eta hunen beste kiloen petik neskak estia hartuik izanen maniki agentzia hoietan. Bestalde, internet gune somaitetan, mehetasunaen apologia egiten beita, delitu bezala ekareik izanen da lege hunekin osagari legia memento juntan ez tabadetan da lege biltzarian, eta bi emendakinak presentatu izanen dia. Jadanik, osagare ministroak erandu, emendakin hoik hun hartuik izanen ziela legian. Bedatxe hatxare juntan, kotalia hasiko dia gertzen, eta agian xabel eta usku matxela ederik ebai, osagari huneko markadela zioen lehenagoko jentek. Behinkuan gatik, sinhet, detzagun.